Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. É a nova DMM, filho. Não leu bonitinho. <laughs> Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. É a nova DMM, filho. Você não leu o folhetinho? <laughs>